Sigue pasando el tiempo y yo te escucho. Te enredaste con otro hace mucho, sí. Pero igual hablamos y me decís que soy el único y no hay cupos. No sé cuánto más tiempo vamos. No sé cuánto más tiempo vamos a perder. Todavía no entiendo por qué estás con él, con él. Estoy muy mal, si no te tengo, es normal. Si no me abstengo a esas ganas, sí, de tenerte aquí en mi cama, yeah. Estoy muy mal, si no te tengo, baby es normal. Si no me abstengo a esas ganas, ¿Qué quieres de mí? con mi auto Gucci, Prada, Fendi, Burberry. Sabes que estoy para ti. Sabes que me llamas y en cinco estoy ahí. Vamos a matarnos, no nos damos tanto drama Si sabemos lo que nos sobran la gana No sé por qué yo no lo consigo. No sabes todas las cosas que imagino. Nos encerramos, nos metemos en la cama. En el auto los vidrios que se empañan. No te quedes con él, quédate conmigo. Le vamos a dar duro, pero solo amigo Ma, ¿qué quieres de mí? Sabes que me llamas si en cinco estoy ahí. Si todavía eres mía. Y a mí me gustaría, sí, que sigamos siendo lo que éramos los anteriores días. No sé cuánto más tiempo vamos a perder. Todavía no entiendo por qué estás con él, con él. Si todavía eres mía, Fernando. 24K, 24K, baby. Sí.